zer? Ez dituzte mediterraneo itxasuan azken egunetan agitu denetaz berri emaitia balio dian. Denek balinba tragedia hoietaz jakinien zidelakoz. Adintzohiko gizon eta emazte, haurtipi, nerabe edo adolescente, ehunkadia ito dienak. Gentiak denak. Mikel Laboak be kanto batean hauzion nekez ustendu be short herria sustraiak edo heruak handutianak. Alta baduaz, ben familia, etxe, lagun eta usantxak utziz. Zertako? Kozi de gerri ze sorti mon pei. Moi, je suis laissé mon pays depil 2001, le moment que on fait la guerre. Après, je suis retourné au pei anko. Ya la guerre anko. Gerla, mende baltarek sustengatzen dutugun erregima politiko bortitzak alde batetik, Bestetik, gehihen batian, milizia paramilitarak aipatu erregimen bortitzak bezain poeta. Lehia hoien helbuia, enpresa multinazionalek ustiatzen dutien juntarsunen biskotxatik zati baten gozatzia, kontrolatzia. Biskotx hunen puruskinen gozatzeko mentuaik ez dienek, bizi behar die, haleike. Ordian, besteta baduaz, behen izerdian isurtzea. Hanitxetan, Libiat edo Siriat. La plupart des gens qui viennent c'est pour travailler quoi. Il y a de l'argent et ils travaillent pas. Hat sartu beno lehen, Ghana, Burkina Faso, Niger eta Algeria behar duti ezei harkatu. Entzun bezala, Libia edo Sirian bada soja, lantzerbaiten zerbaiten mentoa. Istoiaen betiko kaziak, Libian bezala, Saddam Hussein behar zen egotxi, behegatik lurpian zen petrolioa ezin beitzien enpresa handiek gozatu. Halaber Sirian, haien egosteko arma saltzalek afea ederrak egin dutie eta behin bazterrak seheki onduan arraiaiki behar da. Eta horre bada soz ederrik egiteko. Inosentez denak badakike soz egiliak soz egin nahi badu, nurbait behar diala izoratu. Eta izan Sirian ala Libian, hoie badakite. Aba, on fe trabae san tipe pa reklame, pasi gati reklame, On peut être emprisonné parce que tu as réclamé. Goxiak ben herritik junaziak hobedi ez marxista izatia, edo langileen zuzenak diela eta ez minurtegi izatia ezen hasten balin badia, uken Aujourd'hui, tu es avec un ami, le lendemain, tu apprends qu'on a déjà tué ton ami. Tu te dis, bon, il faut que tu te chauffes maintenant. Tu ne peux pas retourner par arrière. Dès que tu dis tu vas te retourner, ils vont te fusiller en fait. Il faut que tu fonces devant. behar, tioik espada jasan nahi. Eta aitzina juiteko bidaia agentziak badia. Club Med arras Les, militaires nous attrapent, nous mettent dans un camp militaire pendant une semaine. Après, un jour, ils sont amenés sur le port. Nous mettent dans le bateau à 4 h du matin. Hantigoitikuak badazkitzag, mafia baten eski eta ioi, sutien juntarsun guztiak tipiltu, eta delako rado de la méduse moda beritakoetan mediterranea Sei harkatu. Gehienen zait, itoik sinitzeko. Eta hunanun betiko betiko gezur eta Leurs enfants pourront être gratuitement scolarisés, ils pourront être gratuitement soignés, ils bénéficieront d'un logement social, ils bénéficieront des aides sociales à cause de gouvernements islamistes qui font régner la terreur. Un gouvernement islamique qui fait régner la terreur. syrian ezotedea Bachar el-Assad Buya eta FN delako hunek ikaragarriko hareman goxuak badutu otsesko islamista hunekin. Vive Bachar el-Assad, vive la vraie Syrie, vive la vraie France! Vive Bachar el-Assad, vivre la vraie Syrie, eta prefosta vivre la vraie France. Nour Minzo, Frédéric Chatillon, marinen de Humbat, FN alderdiaen boska kampainako sozen kudea zale, eta kasu juntan, soz saltsa turbustzen gatik hauzibidetan ezaik dena. Lanbide hunaz gain, Libiako turismo ministeritzaekine bi soz jabazten dutu mariden adiskide baliusunek. Nun bada zer?